פרק ז' בשנת חדל שצר מלך בבל, דניאל חלם חזה, וחזבי רשע על משכבה, בדין חלמה חטב, רש מילין אמר. ענה דניאל ואמר, חזה הבט בחזבי עם לליה, וארו ארבע רוחי שמיה, מגיחן לימה רבה. וארבע חיוון רב רבן סלקן מן ימה, שניין דה מן דה. קדמייתה כאריה וגפין די נשר לה. חזה הבט עדי מריטו גפה, ונטילת מן ארעה, ועל רגליין כאנש הכמעט, ולבב אנש יהיב לה. וערו חיבה אחורי, תניינה דמיה לדוב, ולסתר חד הקימת, ותלת עלעין בפומה, בן שינה, וכן אמירין לה, קומי אכולי בשר שגי. בתר דנה חזה הבט, וארו אחורי כנמר, ולה גפין ארבע, די עוף על גבה. וארבעה רשין לחפתה, ושלטן יהיב לה. בתר דנה חזה הבט בחזבי לליה, וארו חבה רביעה, דחילה ואימתני, ותקיפה יתירה, ושיניים דפרזל לה רברבן, אכלה ומדקה ושארה ברגלה, רפסה. והיא משניה מן כל חבטה די קדמה, וקרניין עשר לה. מסתכל הבט בקרניה, ועלו קרן, אחורי, זעירה, סלקת ביניהן, ותלת מן קרניה קדמייתה, את עקרה מן קודמה, ועלו עיינין כעיני אנשה בקרנדה, ופום ממלל רברבן. חזה הווה תעדי חרסבן רמיב, ועתיק יומין יטיב, לבושה כתלת חיבר, ושיער רשה כעמר נקה, קרסייה שביבין דינור, גלגילוהי נור דלק. נהר דינור נגד ונפק מן קודמוהי, אלף אלפין, ישמשונה וריבו ריבבן, קדמוהי יקומון, דינה יטיב וספרין פתיחו. חזה הבט בדין מנקל מליה, רברבתה די קרנה ממללה, חזה הבט עדתי כתילת חפתה, והובת גשמה, והיבת לקדת אשה. ושאר חפתה העדיב שלטנהון, וארכה וחיין, יהי בת להון עד זמן ועידן. חזה הבט בחזבי ליליה, וערו עם ענני שמיה, כבר אנש עתה הווה, ועד עתיק יומיה מתה, וכדמו היא הקרבוהי. ולה יהי ושולטן ויכר ומלכו, וכל עממיה ומיה, ולשניה ליפלחון. שלטנה שלטן עלם, דילה יעדה, ומלכותה דילה תתחבל. את קריית רוחי ענה דניאל בגו נדנה וחזבי ראשי יבהלונני. קרבת על חד מן כאמיה, ויציבה אבעה מיניה על כל דנה, ואמר לי ופשר מליה יהודיעינני. אילן חבטה רברבתה די אינין ארבע, ארבעה מלכין יקומון מן ארעה, ויקבלון מלכותה קדישי עליונין, ויחסנון מלכותה עד עלמא ועד עלם עלמיה. עדיין צבית ליד צבא על חבדה, רביעייתה, די הבת שניה מן כליהן, דחילה יתירה, שינה די פרזל, ותפרה די נחש, אכלה מדקה ושארה ברגלה, רפסה. ועל קרניה עשר די ורשה, ואחורי די סילקת, ונפלה מן קודמה תלת, וקרנה דיכן, ועיינין לה, ופום ממליל רברבן, וחזבה רב מן חברתה. חזה הבט, וקרנה דיכן עבדה, קרב עם קדישין ויחלה להון. עד די אתה עתיק יומיה, ודינה יהיב לקדישי עליונין, וזמנה מתה, ומלכותה החסינו קדישין. כן אמר, חפתה רביעייתה מלכו רביעה, תהווה וארעה די תשנה מן כל מלכבתה, ותחול כל ארעה ותדושנה ותדקינה. וקרניה עשר, מנה מלכותה עשרה מלכים יקומון, ואחורן יקום אחריהון, והוא ישנה מן קדמיה, ותלתה מלכין יהשפיל, ומילין לצד עילאה ימליל, ולקדישי עליונין יבלה, ויסבר להשניה זמנין ודת, ויתייהבון בידי עד עידן ועידנין, ופלג עידן. ודינה ייטיב, ושלטני יהעדון להשמדה ולהובדה עד סופה. ומלכותה ושלטנה ורבותה, די מלכבת תחות כל שמיה, יהי בת לעם קדישי עליונין, מלכותה מלכות עלם, וכל שלטניה לה יפלחון וישתמעון. עד כה סופה דמילתה,